Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 45 անգամ։ Հակառակորդի մարտական հենակետում զինծառայողների միջև փոխհրաձգություն է արցանագրվել։ Կարմիր խաչում երկել են ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Արցախի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության բանկային եւ գործարար շրջանակների մի խումբ ներկայացուցիչների։ Արցախի պետական համալսարանում արիության դասը վարել են պաշտպանության եւ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարները։ Հադրութի շրջանում պատրաստվում են երատոնին։ Կլոր սեղան խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասը. Մայիսի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 45 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 580 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան հատվածներում ադրբեջանական զինուշը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց mm Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 5-ի առավոտյան Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի Աշաղի Աբդուրrahmanլի բնակավայրի մոտ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումների կողմից արձանագրվել է հակառակորդի զինծառայողների միջև փոխհրաձգության ձայներ, այնուհետև նռնակի պայթյուն։ Նմանատիպ միջադեպերը հաճախակի կրկնվող երևույթներ են, որոնք մշտապես դիտարկվում եւ արցանագրվում են հայ դիրքապահների կողմից, ինչը վառ վկայությունն է այն իրողության, որ Ադրբեջանի զինված ուժերում կարգապահական եւ միջանձնային հարաբերությունները շարունակում են մնալ անմխիթար վիճակում։ Վերոնշյալ միջադեպի արդյունքում հակառակորդ կողմը հավանաբար կունենա կորուստեր, որոնց մասին ավանդույթի համաձայն նախընտրում է չհայտարարել։ Չի բացառվում նաև, որ ադրբեջանական վերնախավը իր երևակայությանը բնորոշ շեշտադրումներով ամենայն հավանականությամբ կփորձի կատարվածի արդյունքում տեղ գտած կորուստները վերագրել հայկական կողմին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեում հերքել են ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումներն այն մասին, որ աշխատակիցներն իբր թե գնդակոծության են ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Ի պատասխան լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությանն մենք հաստատում ենք, որ մեր աշխատակիցները գնդակոծության թիրախ չեն դարձել, նշել է Կարմիր խաչի Երևանի պատվիրակության կոմունիկացիոն ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 5-ին ընդունել է Հայաստանի բանկային եւ գործարար շրջանակների մի խումբ ներկայացուցիչների։ Երկրի ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է, որ Արցախի եւ Հայաստանի բանկային համակարգերի համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչը մեծապես նպաստում է մեր հանրապետությունում այս ոլորտի կայուն զարգացմանը։ Բակո Սահակյանն Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Unibank բաց բաժնետ իրական ընկերության խորհրդի նախագահ Գագիկ Զաքարյանին ապարգևատրել է վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Գագիկ Զաքարյանը հայտնեց, որ ԼՂ-ի նախագահի հետ քննարկել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Քննարկեցինք հարցերը կախված Ղարաբաղի էկոնոմիկայի զարգացման եւ մի շուրջ հարցեր, որը մեր համար շատ հետաքրքիր էր, առաջին իպոտեկային վարկերի զարգացման եւ իպոտեկային ծրագրամաների զարգացման։ Քննարկեցինք ինչով մենք կարող ենք օգուտ ունենք, որ เป զի նոր գործատեղեր ստեղծենք Լեռնային Ղարաբաղում եւ զարգացնենք մեր հարաբերությունները Հայաստանի ներկայացուցիչները, որոնք աշխատում են եւ ունեն բիզնեսներ Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ ներդրումները որ เป զի ավելանան։ Հանդիպմանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում տեղի է ունեցել ավանդական դարձած արիության դասը նվիրված Մայիսյան երրատոնին, որը վարում էին Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն ու Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախքան դասը մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան պատերազմում նահատակված բուհի ուսանողների հուշարձանին։ Հակիրճ անդրադարձ կատարելով հայ ժողովրդի կյանքում տեղ գտած մայիսյան հաղթանակներին Պաշտպանության նախարարը մանրամասներ ներկայացրեց ապրիլյան պատերազմի ու դրան հաջորդած օրերի իրադարձություններից։ Ափսոսանք հայտնելով, որ դահլիճում, որտեղ անցեկացվում արիության դասը, գերակշռում են աղջիկ ուսանողները, նա երիտասարդներին կոչ արեց եւս մեկ անգամ մտածել զինվորական մասնագիտություն ստանալու եւ հետագա կյանքը պաշտպանության բանակի հետ կապելու մասին։ Լևոն Մնացականյանը հանգամանալի ներկայացրեց անցած 1 տարվա ընթացքում առաջնագծում իրականացված բարեփոխումները։ Այդ փոփոխությունները իհարկե մարտական ծառայության որակ են փոխել, ավելացնելով դիրքում կանգնած զինվորի ապահովության աստիճանը, բայց պաշտպանության նախարարությունը չի պատրաստվում բավարարվել ձեռքբերվածով, ասաց նա։ Արդեն մենք աշխատում ենք որակական ցուցանիշների վրա։ Եթե մենք սկզբում ունեին ժամանակի սահություն, հիմա քանի որ համալրված է, մենք արդեն աշխատում ենք որպեսի դրանց որակական ցուցանիշները բարձրացնենք եւ տեղադրենք այնպիսի միջոցներ եւ սարքավորումներ, որոնք իրենց որակական բնութագրերով ավելի բարձր ծերնդի են եւ ավելի հուսալի աշխատանք են նապահովում։ Տեխնիկական նոր լուծումներ գտնելու եւ բանակը որակյալ կadrերով ապահովելու հարցում Պաշտպանության նախարարությունն ակնկալում է ուսանողների ակտիվ համագործակցությունը։ Գաղտնիության պայմաններից ելնելով մենք հնարավորություն ունենք ներկայացնելու հանրությանը, բայց համոզված եղեք, որ մինչև տարվա վերջ մենք ունենանք նաև արդի տեխնոլոգիաներով հագեցված միջոցներ։ Եվ դրանց համար իհարկե անհրաժեշտ են համապատասխան մասնագետներ, ոչ քիչ քանակությամբ եւ այստեղ մեզ պետք է հենց ձեռք հասցնի համասարանի ուսանողությունը հատկապես տղա ուսանողներին Նա նաև ներկայացրեց զինծառայողների համար գործող սոցիալական ծրագրերը, այդ թվում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող նպաստները, որոնք նույնպես պետք է բարձրացնեն զինվորական գործի գրավչությունը։ Կաշխատենք մենք այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի իրենք իրենց հետագա կյանքը կապեն պաշտպանության բանակի հետ, եւ հետագայում որպես սպա շարունակեն շարունակեն պաշտպանության բանակում։ Իհարկե, այդ հարաբերությունները ռազմական կրթության ոչ միայն դեր համալսարանի հետա շարունակում պաշտպանության բանակի, այլ այդ հարաբերությունները մենք ունենք նաև Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի հետ, որտեղ որ պատրաստում ենք հետախուզության համար թարգմանիչներ։ Մենք նման ծրագրեր ունենք նաև ագրարային համալսարանի հետ եւ այդ ամենը փաստում է այն բարձր իրողությունը, որ բանակի ղեկավարությունը նաև շեշտը դնում է պատրաստված կadrեր ունենալու։ Արիության դասին խոսք ասաց նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Ապրիլյան պատերազմում հայորդիների սխրանքն ու անznազող նվիրումը համարելով նաև կրթության համակարգի աշխատանքի արդյունք, նա նշեց, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը միշտ էլ պատշաճ մակարդակի վրա է եղել Արցախում։ Համասարանի օրվա հյուրերը նաև պատասխանեցին ուսանողներին հուզող հարցերին ու շնորհավորեցին նրանց ու ողջ հայությանը մայիսյան պայծառ հաղթանակների արթիվ Յուլիավանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում երրատոնը պատշաճ կերպով անցկացնելու համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը հաստատված միջոցառումների շրջանի համայնքներում, հիմնարկ ձեռնարկություններում, դպրոցներում, պաշտպանության բանակի զորամասերում անց են կացվում միջոցառումներ նվիրված հաղթանակի տոնի, պաշտպանության բանակի եւ Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը կազմակերպել է երիտասարդական միջոցառումներ նվիրված երատոնին։ Աշխատակազմի կրթության սպորտի բաժնի կողմից կազմակերպվել է պատանի ասպետ մրցույթ նվիրված Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին։ Հադուրսի քաղաքապետարանի եւ շրջանի համայնքների կողմից Վերանորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքները տարած հուշահամալիրի եւ հուշարձանների տարածներում պատշաճ տեսք է դերել հադրուտ քաղաքի ազատության հրապարակը։ Ըստ հաստատված միջոցառումների մայիսի 9-ին հադրուտ քաղաքում եւ շրջանի համայնքներում կհրավիրվեն հանդիսավոր ժողովներ, հանձ կկացվեն մարզական միջոցառումներ։ Հադուր քաղաքի ու շամալերում եւ շրջանի համայնքներում մեծ հայրենականում եւ Արցախյան գոյամարտում զոհված հայ որդիների ու շարժաններում կկատարվեն ցաղկապսակադրության հարարողություններ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը երեք կազմակերպել էր կլոր սեղան խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Կլոր սեղանը աշխարհակահաղական իրողությունները եւ Արցախին սպառնացող վտանգները թեմայով էր։ Մասնակիցների նպատակը չէ վերլուծել աշխարհակահաղական իրողություններն ընդհանրապես, այլ կոնկրետ այն իրողությունները, որոնք առնչվում են Արցախի հետ։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանն անդրադարձավ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների ուժեղացմանը։ Մենք անկախությունից գիտենք, որ բոլոր այն ժամանակներում, երբ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները հասնում են նոր մակարդակի, ցավոք սրտի հայկական հարցը միշտ էլ կարծես մղում է երկրորդ պահ եւ միշտ էլ հայկական հարցը մեղմ ասած ոչ մեր կարծիքով ոչ բարենպաստ պայմաններում է լուծում։ Ինքնիստիկյա վերլուծել, փորձել գտնել այն ճանապարհները, որ մենք պետք է գտնենք, սա մեր կարծիքով շատ կարևոր է։ Արմեն Սարգսյանը կարևորեց նաև այն փաստը, որ ԵԱԿ Միսկի խումբը որոշել է իր գրասենյակը փակել Երևանում, ի դեպ Ադրբեջանում այն արդեն փակված է։ Արմեն Սարգսյանը համոզված է, որ այս հանգամանքը իր ազդեցությունը կունենա մեր ապագա քաղաքականության վրա։ Ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնել, ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարել նման խառը իրավիճակում։ Բնականաբար քաղաքական ուժերը ավելի անկաշկանդ են, քան պետական մարմինները, հետևապես նման ձևաչափով հանդիպումներ պետք է կազմակերպել հաճախակի։ Կարծում եմ քաղաքական կուսակցությունների միջև ոչ մի տարաձայնություն չկա Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ գոնե այս պահին։ Եվ վստահ եմ, որ այդպես կշարունակվի։ Ինքնիսիկյան վստահ եմ, որ քաղաքական կուսակցությունները իրենց մեջ քննարկում են այս հարցերը, իրենք ունեն որոշակի տեսակետներ, բայց նաև տարբեր քաղաքական կուսակցությունների միասնական մոտեցումը իրար կողմ գտնվելը բերում է նաև ընդհանուր եզրակացության ապագա եւ գործադի եւ օրենսդիր իշխանության համար ցույց տալու նաև մեր դիրքորոշումը, մեր ուղենիշները։ Արցախի արմանական կուսակցության նախագահ Բորիս Արուշանյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց ռուս-թուրքական մերձեցման վրա, նշելով, որ սա կարող է վատ անդրադառնալ մեր հարցի լուծման վրա։ Ինչ վտանգներ է տեսնում պարոն Արուշանյանը այս մերձեցման համատեքստում։ Այս հիմնական վտանգները, որ ես տեսնում եմ սովորում է սպասում, դա կապված է, ասենք, Թուրքիա, Ադրբեջան, այդ տանդեմի մանևրները, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, ինչպես դուք ասած եք, ռուս թուրքական այդ ներգծման ֆոնը եւ դրա հետ կապված Արցախի քննի լուծումը։ Երկրորդ վտանգը, ես տեսնում ասենք Իրանի հանդեպ Իսրայելի եւ Ամերիկայի մեծան նահանգների վարողականություն, որ կարող է հանգեցնել նաեւ ուժային մեթոդների կիրառման, անգամ Իրանի պրոհման, իսկ Իրանի հյուսիսում մենք գիտենք, որ մեծ քանակությամբ թուրքալեզու ժողովուրդներն ապրում, որ եւս մեծ վտանգ է մեզ համար պարունակում։ Անկաշկանդ մտնոլորտ ազատ խոսք, բուրըն քննարկումներ, հատկապես քաղաքագետ Հրաչ Արզումանյանի հարցադրումներից հետո։ Ինչ ենք ուզում, ինչ է ուզում Արցախի հայությունը, ինչ է ուզում հայ ժողովուրդը ապրող հայկական պետականության ներքո։ Պետք է ամեն հայ իրան հարց տա, ինչ է ուզում հայը։ Ես դաշնակցությանն եմ հաշտարից, դուք ոպես կուսակցություն, ինչ եք ուզում։ Անցել եք 20 տարի ստատուս կուո խոսել ենք, լավեր ծափահարել ենք, ուրախացել եք, կորուստներ եք ունեցել, ստատուս կուոյի ժամանակները վերջացել են։ 23 դարում դուք ոպես կուսակցություն, որ ունի 100 տարուց ավել պատմություն, ինչ եք ուզում։ Ինչ եք դուք հայության ասում։ Ու պատասխան չունեք իմ կարծիքով։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, որը հասնում է իր նպատակներին 1988-ին հայ ժողովուրդը իր արժև նպատակ է դրել միացում եւ հասել Ադրբեջանից իր անկախությանը։ Եվ նման իրականության մեջ հայությունը խոսում է միայն ստատուս կոյի մասին, միայն պաշտպանության մասին։ Պետք է հասկանալ, մտնում եք մի ժամանակաշրջան, երբ դու խոսում ես միայն պաշտպանության մասին, դու կորցնես ամեն ինչ։ Մինչև Արցախի հայությունը խոսում է միայն պաշտպանության մասին, նա կորցնում է, եւ մենք հասկացած պետք է հարձակվենք, սկսեցեք արտել։ Իսկ այսօր հայկական գաղափարախոսությունը, միտքը ռազմական, ռազմավարական խոսում է միայն ստատուս կոյի եւ պաշտպանության մասին։ Դա անընդունելի է, դա կատաստրոֆա է։ Եթե չեք պաշտպանում, ինչ եք նվաճում։ Այստեղ նստած Արցախցի հայրեները մեզ համար շատ կոմֆորտ է զգալ, որ մուք Արցախում եք եւ խոսում եք Արցախի հարցի մասին, բայց պետք է արգելել խոսել Արցախի հայրենիքյան, Արցախի հարցի մասին լոկալ։ Այդ ժամանակները վերջացել են։ Արցախա հայությունը պիտի ունենա գլոբալ համահայկական խնդիրներ, եւ Արցախի հարցը որպես լոկալ այդ ժամանակները վերջացել է։ Երկար քննարկումներից հետո կլոր սեղանի մասնակիցները եկան այն եզրակացության, որ մենք պետք է մեր ազգի ներուժը օգտագործենք Հայաստանն ու Արցախը զարգացնելու համար։ Մեր դիվանագետներն ու քաղաքական ուժերը պետք է ավելի ակտիվ աշխատեն, գուցե այդ դեպքում հնարավոր է հասնել ցանկալի հաջողությունների։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք տոներ Խարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանցիների համար հերրախոսագծում շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն է։ Առաջին դասարանի 8 փոքրիկներ հրաժեշտ տվեցին իրենց առաջին գրքին Այբենարանին։ Այդ արդիվ դասվար Լուսինեն Ալբանդյանը կազմակերպել էր հրաժեշտ Այբենարանի խորագիրը գրող միջոցառում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև դասվարի նախորդ տարիների սաները, դպրոցի այսօրվա 5-րդ դասարանցիները։ Հենց նրանք բացեցին միջոցառումը, ողջունելով ներկայուսուցիչներին, ծնողներին ու հյուրերին։ Նրանք խոսեցին հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթից ու հայ գրերի ունեցած բացառիկ նշանակությունից։ Այնուհետև ներկաներին ողջունեցին փոքրիկները, կատարելով «Այ պեմ գիմ» երգը։ Փոքրիկները խոսեցին հայ ժողովրդի կյանքում տարերի կարևորությունից։ Հայոց այբուբենի բոլոր տարերին խոսքեր նվիրեցին ու տարերին նվիրված երգեր կատարեցին։ Փոքրիկներն ընդգծեցին, որ իմանալով հայոց տարերը իրենք հուսալի զենք ունեն առաջ գնալու համար։ Միջոցառումն ավարտվեց Չարի վերջը հեքիաթի բեմադրությամբ։ Մարզասերների համար Բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը մայիսի 7-ից 21-ը ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Ծաղկաձորում։ Հայ բռնցքամարտիկները կնախապատրաստվեն հունիսի 14-ից 25-ը Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում կայանալիք Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությանը։ Հավաքին կմասնակցի 21 մարզիկ։ Եղանակի մասին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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։